Gabriel Aresti Euskal Idazlea eta poeta ipatuko dugu, gehi garren mendeko mm, Euskal Literaturaren eh, berritzaileetako bat bezala, ezagutu zuenaren liburu bat, omen zen edo gogora ekartzen dute egun Bilbon Euskal Zaindian, eta bereziki beraz Euskal Harriak bere poema liburua. Gurekin, Lucien, etxezareta egun hona. Bai, egun hona. Duela berroita hamar urte agertu zuen, beraz, uh, edo idatzi eh, Gabriel Arestik Euskal Harria olerki bilduma, uh, bon, horretarazteko, eh, mila batziunta mairuan urtean sortu zen Bilbon, eta berroita bat urte berantago zendu zen, beraz, uh, bizkaitar gaztea. Gabriel Arestiren lana, ekarpena, mm, zoin izan da zuretzat, Lucien? Ba, biziki handia da, bereziki, da, urrundik ikusita, oai, urteak joan baitira, epatzen duzun bezala, eh? hil da, eta noita ama bos garenian, or, eh, franko horren eriotz eh, urtean, eh, kurioski, eh? eh? eta distantziarekin ikusten da, junta batean gertatu den norbait izan dela, eta eskoarari eh, biurgune berezi bat ekarri diona, Horritarazi behar da, eh? eskoraren historiori hori garen mendean aski zaila da. Eh? Hago garen mende astapen hortan, eh, eh sortu zen eh, eskualtzen dia, eta bo, eskoik askuntza eta olako erakunde batzu, eh, eskualtzaren ere, eh, eta beren gogoa zen eh, eskual kulturari buruz eta eskorari buruz eh, karpen baten egitea, eta mende berrian, ba, orduan, sendetzen ba, baitzen hainitz modernitatea, eta mundu berri batean txartzen ginela industriarekin, eh, laurantza mundua galtzen, iriak, elektrika, trainak hori zen, eh, mila behatzen urte horietako giroa. Eta ego eskualerian sortu zen, ere abertzaletasuna, eh, salina gana gauriren ideien inguruan, eh, PNV eskualerri eltsalea ditzen den horrek, eh, sortu zuen, eh, mugimendu politiko biziki importante bat, eh, garatu zena gidenik, izkaian eta gipuzkoan. Eta horrek ere, berekin ekarri zuen ere izkuntzaren berritzeko gogo hori. Eta han, eh, bo, ba, hola, hola ziren orduko garaiak, eh? eta bizkaitar hizkuntza batu baten inguruan sortu zen. Eskora berri bat duzela, eta hitz berriekin, eh? egun eh? erabiltzen dutukunak, eh? ikurri nahal zela, edo este izen batzu, eh? eta hola, asmatuak izan zirenak, eh? izkuntzaren eh, sineste handi bat da zen, eta horrekin eskual nazio eta bat ere. Gero, hor gertatu zen, aldi hortan, Prezeski, eskual zandia edo eskual zanen mitzara gertu agertu zen, eh, ipar eskual gehiago, frantzes, nazionalismo hori nausizela, Amalabeko gerlak hor arraindura honditu zuen, eh? bi eskualdeetako eh, eskualdunen artean, eta hala ere egoaldean uh, eh, dar berritzale hori mugitu zen uh, gerla zibila intzin, eh? Bila behatzion eta amasei arte eta hor uh, poeta handiak eta idazteak sortu ziren, eh? Hor, um, izardi eta horako bat ezagona ipatu behar da, lau aseta ere eta biztan da gauza horiek ezki finitu ziren frangoren ditaturarekin eta orduko eskual mugimendu hori ahont hautsi zen. Eta Hala ere, nahi baduzu eskuararen behitzeko gogo horiek uh, eh, hortziren eta bon, bi, bi tendentzia bezala ganezake. Eh? Eskuara garbi hori ebiska bat, eh, edo lehen abertzalek uh, muntatu zutena eta hor gertatu da azken batean eh, hiutanoi horietan, eh, gazte-gaztea zeladik, Gabriela Arresti bat. Hori... Eh, bon, berritzaile bezala zen, nola azteit, baina biziki gaizki ikusia eskual komunista baitzen, espainola ere baliatzen baitzuen, eta hojasia zen jadenik ahalitura hori, eh, espainol eta eskualdunen artean, eta espainola baliatzea, ere bitasuna baliatzea. Izan zen bere kontrako zen. boikota bat, ez? Eh, ba, eta hori hori zen, eta zen tahari eta herri eh, ipatzen den liburu Eh, hori eta sail batzen, eh, zenta izan da, agia, gero agi eta erri, eskual agia, eta bat dira liburu, agia liburu horrekin ateratzen direnak. Eh. Baina Gabriel Arrestik, eh, jo, kasik eh, bakarrik, eh, ari zen, nahi bat zuzu, mm, emaitzak, herri hizkuntza baliatuz, eta ba, orduan kontsideratuak ziren espainolkeriak, eh? mm. Eh, eta espainolitzak egonero baliatzen zirenak eskuara popular bat, nahi baduzu mintzatzen zen eskora hori literaturarat ekarri du azkenean, eta biziki gaizki kusia izan zen, espainolista bezala, zentan espainolista izaitia zen, frankoren alde izaitia bezala, eh? e, eta aldiz abertzalek, alako eskola garbi bat, jantzalea bezala, baliatu nahi zuten, eta izan dira momentu itxusiak nahi baduzu eskual uh, buruzakien artean, eh, eskual zainian ere biztan da. Mm. Zen nionik ere haipu, oi, uh, uh, eh, kontsideratzia eta piskat irringarri da, ez dekin nola berak ikusiko zin. Bai, eh? gauzko Bekatu mortala bezala zen, Gabriela Resti. Eta bon, gero hiltzelarik, hala ere izan zituen, eh, eh kide batzu, pixka bat, Xabier Kintana, bezalako batek, bere defentsa hartu zuen. Eh. Zentak itzeko bildu baitzuten, bere lanek, bereziki, harri eta herri horrek, eta jakina Mikel Laboak, eta baietu zituen bere kantuak, eta aski eh, bilki, pixka bat, uh, eh, onartara zizen Gabriela Arrestiren lan hori, Gabriel ehm, Aresti izan zen ere lehen eh, eskual udako unibertsitatearen sortzaileetarik, baionarat ere egin zen, eh? Iutan noi, hamaro, hamabi uste, eta uste, hamabian izan zela. Eta azkenian eh, eskuala batuaren lehen urratxak egiten zirelarik, hor, sekulako kalapitak izan direla, biskabat, eh, oia, ahantzara zina pixka biskabat, behinan, Zerakizu, atxe letra eman ezagun elabiltzea, eta, bo, emgela resti zen, eh? Iskiatzen zuen, bo, bizkaiko izkuntza, bena eskora batu batean, eh? batuaren aldekoa zen, berak? Ba, batuaren aldeko zen, bo, eskoltza leguziek, bo, egiten zuten, eskora galtzen ari zela, bat asuntzak baitu hartzela, eh? Euh, bon, ba, ziren apesak, bezu <laughs> apesak, beleak bezala kontsideratzen zituen arrestik, eta apesan kontra egin ditu uh, kantu famatu batzu, ez dakit, berroda pasatzen alduzu hor, sa, egunda santima eta horako hitz batzuk egin zituen, eta hor ikusten da, apes uh, kontsermadore, erdi frankista, nahiz, izan batzu, hor biziki kritikatzen zituen, komunismoa eran da, orduan munduan biziki azkartzela urte horietan, sobitar sistema, sobitar bat biziki indartsoa zen, amerikanoen kontra, orduan lagun komunistak zituen arrestik eta zen izan progresismoa ezkertiar zela izatea zen den demora horietan, eta komunisten alde pixka bat zitzulia zen, ordan etaren inguruan intelektualek ere pixka bat abilki, alere manezagontxi eh, ba, jardi batek, eta ez zuten uh, eh, Gabriela Restiren kontra gerla piztu nahi bazo ikusten zen, bere herriko itasun hori, uh, ezkerreko ide progresistekin batean zoala, eta orduan, azken batean onartua izan zen, <laughs> gero, zuri gaitzez edo zorionez, batzuen dako, Gabriela Resti goizik hiltzen, egiten eh, oita urte hortan, pentsa, franko etzen oraino hila, eta berroita bat urte erranduzun bezala, gizan dituki egaztia zen, eta nola itzulikatuko zen, eh, uste zutu e, eh, konsiderazione handi haukan entzuela, eh? mm. kultur mugimendu berritzaile hori, eh? eskoal primadera hori. Eh? Bai. Ikusi, nahi etzen, eh, ba. mugimendu batzen ere berdin garaian alde rebelde hori eta izkuntza ba, popularena. Ba, Eben zu, uh, ez etak bakarrik, binan eskualeriko ezker eh, mugimendu horrek, ikusi dugu erri ere erri batasunak, momentu antez, sobitar sistema defendiatu du, eh, nahi baduzu, uh, eskuina, kapitalism munduak nola kondenatzen zuen Rusiako sistema komunista hori, azkenean eh, ezkerrea, miskabat, uh, etzen argi nahi baduzu, kuba ere hortzen, eh, kuba komunista bilakatzen zena, eta hor, nahi baduzu, orduan, espainolista eta komunista eta bizka nahase zirenak, bizka bat, eh, hori dena bizka argitu zen, eta Gabriel Arresti sartu zen nahi duzu, errebeldea zelako, boteren kontra zelako, sartu zen eh, hortan. gero, ez dugu Gabriel Arresti linguista bat izkuntzalari bat zela hartu behar, menan eskuarari normaltasun bat, ekarri diona, eta uste dut egun, eh, zinean dugun eskuara hori biztan da, garbitzale eta eskola aditz bat horikin, eta bizka bat abiatua dugu, benen nahi bat duzu, herriak mintzatzen duen eh, eskola hori dela, oinarri bat eh, eskolaren geroaren kontsidatu da uste dutzu Gabriela Arrasti geroztik eta egungo egunean ere eta gure eskuara ere eh, ez dela batzu guzti dute, baizu erriten zen momentu bat ez apesen eskuara, gero intelektualen eskuara, gero espainolen eh, eskuara nahi eh, bat duzu, e, difentziak dirilako, biztan da itxeko eskora eta plazako eskora lantuaren artean. Eh? Edo ikastolaren euskara ere ba, entzuten ah, beti, ba, ere Beran eh? hmm. uste dut, eh, lehundura bat ekarri duela eta onespen bat azkenean, eta uste dut egon eh, zinez estimatzeko da, egin dituen urratxak denen kontra, eh? profeta bat dezela, jarren genezake ibili dela, Egan egan behar da hil den puntutik, zinez, estima ondian jarria dela, seurazai hori egun agertuko da, eh? Bai. Eta, bo, gomendatzen hartu gauza da, uste dut, ere, irakurtzea, eskiatu dituen liburu horiek, baizu, ahita erri, zu langileen alde eh, agertzen dena, eta izerdia lana, bo, baizu, zorotzako portua poema famatu hori, beti eh, langilearen alde jarrikoina ezagantzuen, bo, eh? iratiko langileek ere estimatzen alden gauza dute hori, eh? <laughs> Bai bai bai bai izerdiarena bai zentzu batean segur. Bo, ahia, ahbola ere pixka bat eh, Euskal Herriaren simboloetan eh, sagarazi zuena gaiten alda. Gabriel Aresti e, balitaike berazainitz aipatzeko bere inguruan egan bezala berroita bat urtetan zen duzen, eh, eritasunez jakin dezazuen ere, eta gaur Bilbon Euskal Zaindiak beraz e, omentzen duela du duela berroita mar Euskal Harria deitu liburua agertu, baitzuen lucien txezareta golekin ginuen mileskerra. Ba, ah, milisker